يا هند هنده نافت ونيا ومعنى في نافي السلام وقت معنى في نافي عدو معناتين في نافي إيك الوا السلام يعني رب العالمين سالمة ويباكج العيبة وكيماتيا شو عيب وكيماتي ونقص تدانينا هذا معنى السلام ومعنى دويش أفيا السلام يعني أو سلام و پاکجیه و درستیه و امن و آسایش دت مروفا و دت مخلوقش اوه هر دو معنای تدهین یعنی اب خو چو عیب و کماتی تدانی نویه پاکج و عیب و کماتی ها یه درست و یه کامله و هم سلام و امن و آسایش دت خلکی خلقی پارزید خلکی ونیا ایک عیب و کماتی ها لالی مخلوقا دا راد کتو اونا هلید اوه معنا بهنده هر ایکی الوانا نابید تو بوکی بیجی نابید برب العالمین بیجی هر ایکی الوانا بید نابید برب العالمین بیجی نابید بیجی سلام سر رب العالمین بن بو چونکی ونیا آن تو بیجی ونیا السلام علی الله یعنی یعنی تو دعات کی، طبعا سلام كرم يعني دعاية بهند شو هتبيجي هيكي السلام عليك أن السلام عليك ورحمة الله وبركاته تو دعات كي السلام عليك يعني یعنی عمران تفارزيت تسلامت كت الهمو عيب وكيماتيا وخرابيا الدنيا وآخرته توی دعا بو ایکید که وقت بجی السلام علیکه یعنی شندک علماء رحمت خدا لبید بجید السلام علیکه یعنی حلت برکتو اسم الله السلام علیکه یعنی برکتا وی سرطه دو بدخاره هر معنا هنده یعنی خودتا پارزید الهمو عیب و کماتیا باشیر دانتا یعنی دعا کرنه وقت بيجي السلام عليك توي دعاء بود كي توي دعا بوي كي أبي برام بريخو كرب العالمين سلامت كت الهمو خرابيا جل جناح بن خرابي بن شابوزار بن شيطان بن أجنة بن حسيد بن هر شتاكي هو بيت توی دعاء بود که رب العالمین سلامت کرد الوا خرابیا و وا هما و دیسا توی دعا بود که الاخرتش که رب العالمین وی سلامت کرد العذاب قبری العذاب محشر الاغری جهنم النخوشی و او ترسا روز قیامته وانه همه سلامت کرد و بدناف به حشت دا منی کدمناف دار سلام دا دار سلام کیره به حشت بس به دار سلام یعنی یا اوه چو تیدا هنده چو نخوشی و خم و عاجزی و کیماتی و عیب و اوشتت چو تیدا اجا سلام کرن چیه؟ دعایه تو دعا و برانبری به هند نابی دنیا تو به بکی کار بینی رب العالمین نوج السلام علی الله حتی تو دخاز رب العالمینش کی بجی رب خدا تو سلامت کل عیبانی و کیماتی او عیبه نابید أبا بمخور رب العالمين حاشا شو كيماتي وعيب تدانين حتى تسلام سر رب العالمين عند السلام على الله ناهي تقوتن طبعا هذا بو خدانا كتابه قوتيا چونك وقت خود جارك هاتيا كرن و پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي و کی اف حديثة هاتي البيغمبر صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خدري بيشتغل كان قال بيغمبري بوينا صلى الله عليه وسلم ناف نفيجده وأف نفيجد طبعا نفيجد فرق بينه چونكي أغلبها أو نفيجد فرضا جماعتنا كده كم نفيجد ديت هين يد مستحب سنة جماعتنا كده قيام الليل يا اه، رمضان جماعتنا تكلم بس هم قوينيه هاي يا وصلاة الاستسقاء يا باران نفيجا باران بجماعات تكرن صلاة الكسوف وخسوف ونيا روج غيرين وهاي غيرين أبا بجماعات تكرن أما نفجا دي سنة دي أغلبا تنتين كرن وبجماعتنا هنا كرن بل هندي وقت قوتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بحسي تشي نفجا بحسي أربنش نفيجا تفرضا قلنا السلام على الله من عباده وتما قوتي مهود جوتي وقت ما قلت تحيات لله وصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته طبعا فوا وقت أفد جوتي ناف تحيات خودت شد جوتي تبجأ السلام على الله شتي تحيات قوت بتبجأ السلام على الله من عبادي يعني سلام كلا سركي سر رب العالمين قوتي السلام المروفة وعبدا بوكي ورب العالمين السلام على فلان و فلان و سلام كره سر هندك و روايات دي في حديثات بصريحية السلام على جبريل وميكائيل يعني سلام كره سر كي سر وهردو ملائكتاش كجبريل وميكائيل بود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه گوتی؟ نبجن السلام على الله برچه بودی فإن الله هو السلام رب العالمين نوفي خوچيا يعني یعنی السلامة واب خوية رب العالمين يباكجل عيب وكيماتي حتى تو في دعاية بكيب كي بو رب العالمين كي بل هنده قوتي نابتهم چب كان نابت چونك هكتا هو قوتا یعنی یعنی تا چكر تويت بيجي حاشا هكا تو زمان خوش نبيجي يعني یعنی عيب وكيماتي رب العالمين دا رب خيب تو عيب وكيماتي الخوش لبكي ونا خدو نهلي خباكش كي وعيب وكيماتي ده بر هندش دنیای دو وقت تو بجی ایکی السلام علیک توی دعا بود که که خود پارزی تل چه خرابیا و عیب و کیماتیا مروف همو چیه؟ همو عیب و کیماتیا ناف مدهن اما رب العالمین حکونا و بی چیه یعنی سلامت تل چه؟ عیب و کیماتیا و کم چو ناف رب العالمین دنیا بر هند پیغمبری صلی اللہ و وسلم نهی کرد و تا صحابه لا تقولو السلام علی الله و تی سلام سر رب العالمين بن فإن الله هو السلام أقول أبا نوفيكيا أبا نوفي رب العالمين وهر هو ونيا تشيغا ومروف جديد وكي بيغمبري صلى الله عليه وسلم كأيكي آخفنا کیماتی ككيماتي رب العالمين تدبيت مروف تبيوي چلب كتبع راس كتبع ودرس كتبع ونيا بشتي أبا عيب وكيماتيا نابد بكي بتاكارينان نابد رب العالمين بتاكارينان هر عيب وكيماتيا كهبيت چونك رب العالمين يا چيه يا كامله نو أفايك إكلنا رب العالمين السلامة السلام يعني يعني بي عيبو بي كيماتيا ويا سلامة الهمو عيبو كيماتيا وأو تشج دات أو سلامتية دات أو أمن وآسايش دات أو كسي ادفيت ونيا أبخو جيانوية سلامت بيد العيبا الكيماتيا الخرابيا دوید بچی كوية ویه سلامت بید، دوید خانیه ویه سلامت بید، دوید سیاره ویه سلامت بید، دوید وی سلامت بید مال وی سلامت بید هر شتکی که عمر بید مروف ده ده وینا وی رب العالمین کد بجا رب خود ایک ناویتا چیه؟ السلامه تو ونیا من سلامت کی تو بچی من سلامت کی تو مال من سلامت کی تو پاره من سلامت کی هر چته که هبید مروف ده دعا کرد که العالمین ما ونیا او چته تد وید کچه کرد كو سلامت كت العيب وكيماتيا هذا هنجي ونيا دعاء فينا فيه تذكرن كنا رب العالمين السلامة اه، يدوي باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت أمش دي سهل علاقات علاقته بشبهي علاقته بتوحيد مروي بهي وعلاقته بعقيدة مروي بهي طبعا يا ما قلتي و کیماتی كيماتي بجی السلام على الله لا كرب العالمين يا بهند هند عمبر صلی الله عليه وسلم قلتي نابي هكي إكوا بجيت و کیماتی كيماتي كفت الناف و وتوحيد ويدا أفاش ديسا اللهم اغفر لي ان شئت اوا كده مروف هكهو بیشته، بجدي يا رب خده تلمم ممخوش بي هكا تحسكي ان شاء الله رب العالمين تخوش ببید، انشاء شاء الله رب العالمين تبدا بحشته وني أفل ما هي اف أخفنا كده اف دعاه درسته وقت تو دعا بو يكيد كي تشب قال بيجي إن شاء الله قال بيجي طبعا خده يقول يا قرآن دا يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يقول جا نبجا بحسي ما أمرو هما نبجا صبا يان بينك ودي يان ساعتك ودي يان هر وقت يبيد مهم جيرا باش بيا نبجا از فلان شو لكم يان فلان شديد كم يان فلان شديد بيجم إلا تبا چه بيجي گل دا بجی چون چونکی کس نزانی دنیا کده حتی هنگی تو مینی یا نامینی یا دشی وکی یا نشی وکی در رامین داده دادتا ونیا در رامین بیرات این توهنی توی شول بکی و آخف نبکی یا نه کس نظامید الا خدا بر هنده هنگی رب العالمین گوت یا مشیار بن نبجن نبج از جینا باج جوا کما الا بجی ان شاء الله ان شاء الله فلان جی ان شاء الله ده کما ان شاء الله ده فلان آخف نکم اما مروف تنه ونيا لاری خورا بجيت ونيا بس بجده حکمه وده آه، حکمه دیچ ما فلان جي ونيا ناش ما فلان جي جيرا باجوا أبا يباشنية وتي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أما ناف دعاء دا وقت مروف دعاء كات وهل مروف وقت بخو دعاء كات لأنبالي صلى الله عليه وسلم وكاد إمام حديث بيجيد كاشتو قلت يا كدرسة بيجي إن شاء الله يا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم يعني نابد بيجي لا يقل أحدكم جنابتو حرام يكي لنقول چه بيجيت اللهم اغفر لي إن شئت يعني يا رب خده شو نحب من خوش ببي هكا تحسكي يعني اجتو من ستركي هكا تحسكي چونك هادو معناه قد قريب اللهم ارحمني إن شئت يعني يا رب ما رحمة خوم دبي أكتو حسكي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقولي شنابي فهند الناف دعاء دا شنابي هم چی بيجين شنابي یعنی یعنی إن شاء الله بتكار إنا إن شاء الله بحشتي بي نكالا لما أف آخفنا قل جراهي يعني أف إن شاء الله ناف قل بهند بو چنك بحشتي بي يعني تو دعاء بو بحشتي بود كي هان خدا رحمة خوب تدبت إن شاء الله خدا بتشيفه يبركت إن شاء الله رب العالمين تفارز إن شاء الله اما گل جرا ام بین ونیا تیتا کارینان جرایی که فیر بی ونیا سر زمان و یه محاولت کد کو وینا بجید اما هر جارو بارد بجید ونیا اوه رب العالمیش نگرید. اما مرفتی وی خوشیار بید ونیا وی آخف نکار نینید هرچند بلکی انیا تا خلکی اوه هنده نبید بس ونیا الوا کلیمای و الفاظا اوید خلل که بیتن ناف که را مرویده ناف عقیده و بیرو باور را مرویده بو برچه چه نبید برچه ما چیه هکه یکی اللهم اغفر لي إن شئت يعني رب خودت جناحات من خوج ببي إن شاء الله أن رب العالمين جناحات تخوج ببيت إن شاء الله رب العالمين تشفى ولدت إن شاء الله شد شد آية طبعا هذا إن شاء الله ونيا وقت الدعاء كي هر وکی نوک حدیثش اخیره بده بجید وقت دو بجی رب خودتون من خوش به حس كي یان رحمه خو من به هکتو كي یان من به بحشتی هکتو كي ايه كل معناه هي خلت او تخبي منات كي يعني یعنی از بي منت مثلا دو حس كلمه خوش بلا اما لا يقي كينيا ولا يقين الدنيا تنو دعاية دبيش ني اما نوع اشياء كي ديارت كات بي منت يا كي تخبي منات كي يعني يا رب خداك تو حس كلمه خوش باك یعنی آره، حس كش مخوش نبا واس منيا من منتش بينيا هكا مروف ونيا زمانش وانا بجيت اما و ان شاء الله دا علماء وقت شرح حدیث کری یهود یهودی اف معنوات دا بل هنده چینا بی تو چه بکی؟ چینا بی تو بیجی اف ایک یا چه دیت ده هی؟ اوا تی هی ونیا تو بجیان را به خود خان یکی دمن؟ يا یا را به خود دو خان دمن؟ من یا را به خود سیاره که بده یا را به خود ونیا هنده پارا بده هنده زیرا بده هنده زیوی هر دعا کب کید حكا تبيج يا رب اللهم اغفر لي إن شئت يعني علماء قلت أو هندوتي ده هيج ديسا حكا معظم بيت يعني هر وكي أمر وكيت بيجيت يا رب خدي هكا تبيجي بيت تأفنده هبيت دمن هكا تنبتيش با هنده خلاص ورب العالمين چنية چوش تقلالي رب العالمين يمازن نية ونيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هكا رب العالمين حسكر دات ايكي دات بيچه إن الله يرزق من يشاء بغير حساب نهایت حساب ناف من چنده از چند حساب چنده چند من هیا من يعني نهایت حساب من چند زيف هیا من چند زيف هنا چند کیلو نه نه بس چند غرام و چند متقال و چند شدونه از چند نه به یعنی بر هند یه زحمت نیه هکا پیامبری صلی الله علیه و سلم دخواست کرد و جارا به خود چیه که زیری دمن دی چیه زیری عادی همون ممکن زیر داخل بود چه دیگر بگه بده بکت زیر و نوکش هر عبده که دیش هکا دخواست کرد و رب العالمین حس کرد بده دی چه کرد دیدت اونیا و چون خزینه رب العالمینی و ملکیوی چه نهید کم نه کم نه بدقت بعند پیامبر بجی صلی الله علیه و سلم ونیا بجی دست رب العالمین یه چنه یتپرن چی جرا نفقه و صدقات و او چطور رب داده خلکی چه ناکد؟ بجید کم ناکد خزینه رب العالمین من رب العالمین یت پرن چجا کم ناکد؟ بجید تو نابینی یه رب العالمینی عرض و عثمان چه کرینه چند مالی و چند رزقی و چند ونیا او حس کد دت عبدت خو و دت مخلوقات همه بجید حتی نوکه ونیا و حتی رجع قیامتش هشتو چه نه ید الله ملعه دست وی هرت چنه هرت پرن خزینت ویت عرض عثمانه ولله مقاليد السماوات والارض كليلات خزينه عرض عثمان همو يدسه كده همو يدسه رب العالمين چه جرا كيم نابن همو قويت برن ورب العالمين اوه حسكتش چه بيت كد اوه حسكتش داته سليمان عليه الصلاة والسلام كربو ملكي همو دنياه يعني الدنيا همو بنده صلاة ويدبو دنيا و مرو اه، و مال و اوا و اجنه و همو يخزبنا که همون حزب رب دستوی هذا رب العالمين حس كده داده بر هنده نويت مروف چی بجید والله رب خود هكا تو حس که چه بكا هكا تو حس که ونیا فلان چه تیب دمن من رحمه خو من دنبه ونیا رب العالمين خزینه توی چه جرا کم نابن ونیا هر شده که حس كي داده بر هنده حوجنیا تو چی بجی ونیا بجید والله هكا تو حس کهی ونیا آن هكا تا پیچه بید و رب العالمين همو شور پیچه بند و خزینات عرض و عثمان همو يد رب العالمين هفه یا دوی یا الوان معنای ناف و دعایه دا و برهنده نهی ما هات یکن که تو بیجی یا رب خوی تو گناحت من خوش ببا من گناحت فلان کسی خوش ببا الله اما که رب العالمین و نیا وقت تو بیجی هکا تو حسکی هكا تخو حسكي الفلان كسي خوج با يعني تو تحسكي فلان كسي بابا حشته تو حسکی تحسكي ونيا فلان كسي رحمة خو بيدو با اوه و نیا رب العالمین هب خوی بکیف خواه نیا بجه هکتو حس کی رب العالمین هر وکی حدیث دای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جد فإن الله لا مکره له هب خو رب العالمین خو کس نیا خورتیه لیب کد تو بجه اولا هکتو حس کی نی هب خوی کیف خویه هب خوی هکتو حس کد دل یکی خوش بید اگه حس کرد رحمه پیدا بند، اگه حس کرد بتا به حشت اگه حس کرد دل جهنم خلاص کرد و در باز کرد اگه حس کرد عذاب قبری عذاب نادد او هم خو رب العالمین کیف فا این الله لا مکره اما سرما او هم چی بکنیم با نف دعا لیعزم المسئله پیغمبر بجی صلی اللہ علیه و سلم تفیاب چی بجید لیک بتا داری <clears throat> لیعزم المسئله یعنی تفیاب دعا خو بتا داری ونیا چی بجید بیش يا رب خودتون حشته يا رب خودتو رحم خو من دبي رحم رحمة خو فلان کسی دبي يا رب خودتو شفا ابو فلان كسي آن شیفا ابو من بنيري يا رب تو من أغري جهنم دیر کی، تو من عذاب قبری دیر کی، هر دعاك هبيت ليعزم ليعزم یعنی یعنی بلا شبكت بلا بيجي دنیا تو فلان چی دامن یا فلان شتيب دامن بيجي بي انشاء الله بي انشاء الله شو إن شاء الله نبجيت چونك رب نه کس ها خورتی لیب کد ونیا و نه رب العالمین چشور هنکو پیچه نبن ونیا و رب العالمین ونیا بکیف آخویا هب خوشی بکیف آخویا هاتشتا که حس کرده دادم روی بر هند پیانبر صلی الله علیه وسلم بجید اوه کماتی و عیبه بو که بو تو ده رب العالمين نقص وكيماتية بنافة رب العالمين وصفات رب العالمين وذات رب العالمين تو وقت الدعاء كي بيجي بيجي يا رب خده تل منخوج إن شاء الله آن خود تخوش بید الله آن به حشتی بی انشاءالله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم نهی ما دا چه بو رب العالمین چید؟ دا کیما چو کیماتی مروف ندت رب العالمینی بلا انیت مروفش او نبید بلا انیت مروفش او نبید اما مروف بساماتی بیا چه بکد؟ مروف بساماتی بیا خفیل کد تبیا خفیل کد ام زمان خوش باکش کنیل چه؟ الوا مخالفاتت عقیده الوا مخالفات بنا سبب هندكو عقيدة وبيربارة مروفي بكيان ببن توحيد مروفي پیکیم ببن ولمسلم وليعظم الرغبة ورواية مسلم بيجيت وليعظم الرغبة يعني بلهي في يعقوب رب العالمين كلا الكات معظم كات يعظم يعني بلهي فيوي رب العالمين يا بي او ملو في الدعاء كات ونيا بلهي فيها بيت رب العالمين تشتك لي موازن نيا همو تشتك ونيا إن ذلك على الله يسير همو تشتك للي رب العالمين يتيا يبصانا تشتك للي رب العالمين يا معظم قد هر دعای کت هبید هر دعا خازه کت هبید تو دعا و دعا که رب العالمین یه هی دبیجی دعا که که رب شفا بونه خوش تفرد کرد خود دبیج ما دکتور همه همه بهی بکرینو همه توتی نفاو خو ما اوراکتویت فرکینا دولت خارج و دولت اروپی و امریکی و نزاکیر ما همه فرکرین همه به وی بینون هست که دواش که جر بینین دعا جر بینین او دعا چجا قبیل نامند چجرا دعاهو منیا حاش رب العالمین یتجواندن هر دعا چجرا قبول نابن منیا بلایه برا همو کسک بزانید وليعظم الرغبته تشتكلوا رب العالمين معظمنيه من يا رب العالمين شيء هر و وكونيا هر چون ما بيد همه شيء كتبه هر نما بيد نما بيد يعني یعنی نوكه كي سيارك بن فقي یعنی یعنی توقع بيگفتو چو هر چون ما خو در بشکه کویش نماوه ما با همین چه دوده و چه دو، اما ونیا مروف و کتبه درجه بیشتر والله دویش جر بینم دی دعا جر بینم حاشا ونیا و با العالمین نه تجربانده و دیده سنده دویا که اوهتان که خدای ناسید، نناسید وقت رب العالمین نزانی صفات رب العالمین نزانی قدر رب العالمین نزانی چونکی هموگا و عولی تیگه مروف چه بکد؟ عولی خدای خود بیر نکد و عولی خدای خوب ناسید. که اوی مروفين نافت خود زانی بنا صفات رب العالمين زانی بنا خود خوناسی بود، عقیده خود رسي زاني بو أبي کرد و اوی کسی؟ اما مروف ایمان دار و ونيا وليعظم الرغبة همو و نیه چجا مروف تبا چه نكت تبا خوب هفي نكت چش تكنو رب العالمين یه زحمت نیه. دكتور همه تو به كري الشافي رب العالمين کسی شفا دستی دكتور همو چنه همو سبب رب العالمین دنیا عبدي ده اما او شفا دستی دا کی رب العالمین الشافی رب العالمین ویه گوتی تو خوبه هیوی نکه از ده هیویاتا جیبه جیگم رب, رب العالمین حدیث قدسی در برید انا عند ظن عبدی بی بجید ظن عبد من برنبری من چیه؟ ایش اللالی وی ظنی یعنی يعني هزروی برنبری رب العالمین چیه ایش دوی دمه این ظن بي خيرا فله این ظن بي شرا فله بجید هزروی برنبری من او بید از باشی دمه از سر ایخم از ستر کم از دولمند کم از ونیا حال خوش کم از دی شفای از پارزم هر ظن که هبید یا تو رب العالمینی بی فلهو ایج دی هزراوی و دمه هزرات اوا خود دی تسر ایخید یا خود تسر ایخید دی بتا شفای هنی دی بتا شفای هنی دی تا دولمند کرد تا دولمند دی همو سر عقيدة وهزراته وظنته برنبري رب العالمين وإن ظن بي شرا فله ورب العالمين هكا عبد منيش ظنوي بي من شربو تنا ولا زحمة بو دكتور آخر از بي ذكرين هذا دمرم خلاص إن ظن بي شرا ما دام أو زحمة رب العالمين زحمة بلو هاي هو بيت نيا بلو فين نخوشي دبي أوي أفضل نبكي أبري رب العالمين أبري این ظن بی شرا فلهو ما دام وي هزر خراب برن بی رب العالمين كر رب دوی خرابیه دادی نه نقل ما بيش ولا باز خراب به في كريم ونيا هذا تازل بيشت من دعابك شو جرى ونيا همه معاصر رب العالمين شو جرى خو به فينا كرب العالمين شو جرى ولی هيد وليعظم الرهبة عظم وليعظم یعنی يعني تو هيفيا خو برن بي رب العالمين شرب كمازن كه چش تکلی رب العالمین یعنی یعنی مازنیه چوش لای رب العالمینی بزحمتی همو چتر لای رب العالمینی یبسانه اوه چرا یک نچنه دنیای دا و سبب دنیای دا لای رب العالمینی را یک چیده او چته چو جرا چینه بید لالی مروفا و لالی مخلوقان لای رب العالمینی چه اتید؟ لای رب العالمینی چه بید؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ها ویتا نف آگری دا آگری ابراهیم نصد بو وليعظم الرهبة هيفيوي برنبای رب العالمين يا چه بو؟ يا معظم بو قلت رب العالمين دم بارزي هنده خلاص حسبي الله ونعم الوكيل او آبره ويا موازن هاد كربية كافر ومشركت هنگي همون خرفا ببون و ابراهيم ناف من جنيا قدا و هافتن نيوك آگري که هر کسی که هر نیزی که بو دا هيتا سلطن چون نیوکاوی آگری دا و چرا اشاتش چون یه پی خواهد داره یا خوب میکاویش نکوزی آبو ما داره قلنا يا نار کونی بردن و سلاما ربعان اگری چه لب که گوت ابراهیم علیه سلامت و سلام یه سلامت بین نفرات چو جدوی تأثیری و آگر نگته و نه تصوتن و تا در ناف واده بو ولی عظم الرغبته چونکی وی هیویایب رب العالمین یا باید بود چجا سحنت که سبب دنیای که او دوی خلاستن سبب دنیای کار ایناین او توی پیش بین دعا کار اینا و نیاوی حسبی الله و نعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوكيل أبا دعا إبراهيم بو عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار هر عبد الله بن عباس بجد وقت يافت يناف آغريدا ورب العالمين چه لكر؟ بهيوي نكر يعني برهند نهوتي والله ما أزهر ده چه ونیا و تازه از هر خلاصم یا بشوره اف آغره ونیا زحمت چوشته اونه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمند بو کافرت مکه مكي مکه همه آدمونه برد در که ویش کفته او پیغمبر صلی الله علیه و, و ابو بکر رانز بینا خدا لبید خود دو شادی ابو بکری گوته پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوته رسول الله گوته ای کلو بس رخو نوی بو دم بینید سح کر بو بر پیت خود دم بینید اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گوته اول اول يعظم الرغبه گوته ما ظنك باثنين الله ثالثهما بیتو چی بجی دو کس بن خدای سه بیتو بشتوانی واب کرد و هارو کاری واب کرد گوته چجا چه اینو چجا کس نشه دست خوب بده و کس نشه توانی خرابیت گهین توانه چون کیه وانت بارزید رب العالمینی بر هند خود پا راستن خود اول پار راستن و پشت اینگیش ونیا یعنی همو کسی کی همو کسی که اف ظنه هبید برام بی رب العالمینی اف ونیا یعنی هیویه هبید برام بی رب العالمینی چجا رب العالمین تا چه ناکد؟ تبیه هیوی ناکد این لای دوی هیوی ده او دلیتا دا برنبای رب العالمین اما که اغلب جرمه اغلب مروفا ظنا و هزر و برنبه رب العالمین یا چیه؟ یا باش نیه یا مازن نیه و نیه حاشر سخت کنه رب العالمین و کی سببه دنیاوی و کی سببت خود دنیا دادانه نه مروفه بسلمان چجا سحنا کده بینده و نیه ده سخت کده دنیا و همو سببن چو پیشه نابد قد؟ چو مروی پیشه نابد؟ هر وکی امام عمر راز بنا بگو تبی بری بری غش و تنظانم برکی تو بری تو نه فایده گهینه من تو نه ضرر گهینه من نه ضرر سر من لا دی اما از تماچ کم چونی که تو اماچ کردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نخو تو بری تو چه فایده اینا گهینه من ضررش نه گهینه من مروف بسرمان همو گاوه دنیای ده همو چتکی سبب دنیای ده هو سعد کرده ونیا یعنی حبید خوی شرین قید دانه درمانی ده وخوی هر چتکی دی هبیده کار اینی یعنی ونیا ده سحکه اوه چیه؟ هذا سببه نا فائدة جيتم نظرش منه أما الذي يشفي هو الله وحده الشفاء بمروي فريتك بس كيا بس رب العالمين تنئة كاس دنيا من يا أبي مروي سترت كاستير رب العالمين تنئة أبي مروي بارزيد من يا رب العالمين تنئة فالله خير حافظا هذا بس رب العالمين أما أوجت دي أبي مروف دنيا ده خوبه پیوت تو یان چی دست خوبه پیوت تو یان کارتی کارتینید هکه سبب که شرعی بید و خدا گود بیدم اوه همو نه؟ اوه همو سبب منو و ایمان دار و کی بی بر امام عمر راز بنا خدا بید چطور گوته از آم تو برکی نفایده گهی من نظرش گهی منو سر ملاده امش همو و سببانه هو کنه اما اوه فایده دیگه این بی خوده اوه مصیبت مروی تینی رب العالمین اوه مصیبت سر بی شاد کرد بس کیه بس رب کسی دینیه کسی دی شو دسي دانيا فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه رب العالمين شو چه لالوية مازنية تمرو تمروفي بجاء رب خدا چي اكي آية زاري دامن تو دلك يقين درستي تو في دعاء رب العالمين بكي رب العالمين دايته ولالي رب العالمين قد شنيا وچون خزينتوي چه نوعين آية؟ كيم نابن قد بجاء رب خدا تو خاني من همه بكي وبدل که پر یقین و درستی بیجه رب العالمین هک جوابات داد و حس کرده چه دیگر خانی همه ولی که تیوی اوه یقین ما بید اوه ایمان ما بسرمانه اما تو بچی ونیا دنیای دا و چطور دنیای وگری دی به سبب دنیای وگری دی ونیا بجی نه باب نه تو چی جرا هیویان دنه و خانی خرب بود زیر. اما خوب باشی، خبر بینی انشاءالله نی اکا اوه عقیده ما بید اما ما چه عقیده برن برنبري رب العالمين نية تيجي مروف بزنت من رب العالمین چند جهت قرآن ده گوتیه والله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير رب العالمين همو شو بيجد بن چشتك نية رب العالمين يچ بيت يبزحمت بي چه نبي ونی او هر قان قاموس ما ده هاي مرو و بشر و مخلوق ده هی اما چه نابید اما مستحیل اما زحمت اما گلکه اما بس یا مرو اما لا رب العالمين چنیه چو سنور چه حدود نینه ونی او ملکی وی و خزینت وی همو قوید پرن و هر حس که چند معظم بید دیده تا که دیده تا مخلوق و دیده تا مروفا اوی رب العالمین حس که به مروفه بسرمان عظم الرغبة همو قوی هیویاوی تیگه برنبه رب العالمین یا معظم بید فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه هكي يك بيجي المنيا بو أو حديثة في عمبر بيجي الله عليه وسلم <clears throat> تو تشالوا لنا خوشكي چه بيجي وقت دعا بود كي؟ آه. آه. لا بأس طهور إن شاء الله من لا بأس عليك طهور إن شاء الله طبعا أبدا دعانية بكيت كي دعانية بنحوشت كي طهور إن شاء الله هذا خبره يعني خبر جدا ودعاش تشتكي ديا دعاء وقت من يا رب العالمين بتشفى يفريكات رب العالمين تشيكت رب العالمين في ديانة بتدري أفا دعاية أما تدجي طهور إن شاء الله توی دلدلي كي دابا دلدلي نخوشي دابا توی بيجي أف نخوشي بوتا چیه؟ دنیا یعنی بوتا دي گناحی تا بی پاکش بند دی گناحی طهورون یعنی گناحی تا دی پاکش بند انشاءالله که خودی هسته دنیا یعنی توی خبره کد بجی تو دعابونا که توی دلدلیوی داره خو عاجزناك ونيا أف اف أف اف وأف اف تایت هاتینات و نی اف هم اف ایشات یا ناف جانی داد اف نخوشات و ایش بری همون دی بیته چه؟ همون دی بیته گناه تد پیوریان گناه تد پیوریان اوه وایش و نیا تو نزدی که گناه توی دی پیوریان آن نه تو نزدی که کبرای صبر های آن نه چونکی ونیا مروی حتی اف ایشه بیته سبب هنده که گناه حد مروی پیوریانو و خیر بمروی بیتا نفسی تیما مروی چه هبید؟ آتی و صبر هبید و صبر کج بو که بید؟ ورب العالمين بيك واصبر وما صبرك إلا بالله نتي من الصبر بكي بيت برب العالمين بيت چونك هاي مصيبتك دي بسريات هيكي بيدي مريد لبجن تيوتا صبر هبي تحمل هبي ايك دي شي نصيحاتك <coughs> ما ديش كان اخوي لقال دي ورانا دين همش تاونيا ما حكما صبر نقد ونيا اشتكى وبيشولا خنوه تبكابره يعني یعنی أبي هو ديارت ناف نوي راي يعني یعنی هيش تو چنية صبرك راضي بنية في قدر أبو رب العالمين يعني یعنی بين خوشك أبراي وين راضيش ونیا بس ازای چپی و نهید نرازی بینه لا یه چنا کرد لوا ونیا یه نشه چوشته ديب چته دیب کرد برهنده ونیا من بس افریقا هاي نخواه کرده ودي هبو بود کارینم اما هنگی ده مروف بیتا خدان اجر و خیر در مروی هنه نویسین و گناه در مروی ورین چی مروی اف صبره بو رب العالمینی گرد و مروی گوتی ونیا مادم لالی خوده هاتیه اف ايشا اف مصيبتا لالی رب العالمين هاتيا ورب العالمين الدويك من رحم ابو من ورب العالمين حكيمة تشتكي نادت بحكمة إلا باشيا ابو من تيدا هاي هنجي ونياب زانا افيس افي صبري دي خير بتهيتا نميسين وقنا حتى دي هنجي مروفايا يا راستا یا راست مروی درازی بیت و قدره ده خیره که معظم با مروی هیتا نویسین بود نحی زود مروی هینا اما مروی فونیا یه نرازی بیت الوه مصیبته مروف دل خدا ونیا والا ما هاد ماده چه دکی این ما حسنات بچید ما حسنات ما بمرید ما حسنات در پاری ما بچید ما حسنات کر آگه بر بیتا خانی بس با حال واتش ونیا ماده چه کنید یا خو فیرا صبر کنید و تحمل کن کنید سح کنید بخو شورا کدی پیدا کن. اوه مروف ونیا اف صبرانیه و اف رازی بینانیه او رب العالمين ما بيت هر شتاک المروي بچید هر مصیبت لك المروي بيت این لای بمرويات دهي دهی این لای دهي بس مروف یه هكا حسكت کرد اف مروي بيت دست مروی بي و رازي بي في مصيبته بی و مصیبت و نخوشیه دنیا دام تحمل همو نخوشیه گید کن همو مصیبت گید کن همو عاجزیک و خمکت کن بس بوچيه بس مالك که دنیا اف تحمل برسيده کن يا گرمه دکن یا سرمایه دکن یا ونیا چند خوشیت خود همه دست خود بس دا چه بکن؟ بس مدرسه ناجح ببین و کلیه ناجح ببین و اخیری تعیی ببین و پارا دست ما ببین تحمل آفه هنده همه دیگه جاره های تحمل هنده دکن دیش باجر خوش در که دیشته باجر کدی دی تحمل هنده غریبیه کد نخوشی همه دکن کم خار نده کد کم و خار نده کد هموش دیگه دیگه دیشته جیه که شور کد همو طوز و گرم و نحوشیات ده هی بعضا خود پارکی چه کرد پارکی خرب کرد و اوکی هم نکرد به جوانی خود تکوین کرد شتینگی را پاجا بچید جاخانی اکی ده کرد جنه که دینید سیاره که ده کرد هشت دکه و هبی ده کرد تحمل وانه همه ده کرد بس بو چیه بشتا دا اسمونیا من پاشا روش که باشه بیت ال دنیای جار هویش ای پاشا روش که باش ادوید الاخراتش هبید و به هشتش ویت بیت همه چه کرد تحمل و مصیبت و نخوشیان بکت. اوه همو خیر و باشینه درجه مروی بلند کن و گناه ها مروی پاکش کن گناه و خرابی لالی مروی نهیند بر هنده طهور انشاء الله اوه چیه؟ اوه دعانیه اوه دلدانه و بو که بو نخوشی بر هندش اگه ای بجد دنیا بو اوش دعانیه بجد انشاء الله دعانیه بر هنده تو نبجی اللهم طهور انشاء الله دنیا به تو نبجی آن او دعای پیغمبر بجی صلی الله علیه وسلم وقتی مروی فترة آه، فكر دي دعائك بجد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ يعني شرهات هذا مو خبرا طبعا يعني تنيوتي شو وابتلت العروق آه يعني رهد جيانه من همو شرهاتا طاربون بشتي عموية حشر بون ونيا روجها همه وثبت الأجر إن شاء الله و اجرا و روجامنش ثابت بو يعني یعنی هند تازه خلاص پید بو و هات جیگیر کردن ناف کتابت من ده حتی خودی حس کرد اوه دعانیه تود کی اوه چی اوه خبره که تو بیجی تو بیجی اگه خودی حس کرد یاد هات یا بلکی ونیا او پید بو هات جیگیر کردن بلکی صبح اف مروفه چلی هات گناه کردن و خرابی کردن من دکل واقع گناه کردن که اوه روجه نخرا چلی کرد خراب بتو نزانی بهنه بیجی انشاءالله اوه دعانیه اوه تو بس بجونیه او خیراوه ها تا جگید کرن یا وی روژیه روژیه که ثابت بود ناف کتابا من دا هکا خودی حس که از چو شوید خلا نکم با هکا سر به هند بمینو و از کافر نما و از ونیا چو گناه خانه کم کوفا شرولانا ونیا واعی نه همه تگیده تبا و هند اول چل واچنی نه دعانی نه نه طهور انشاءالله و نه ثبت الاجر انشاءالله اول دعانی نه اول ناف لغت عربی بجن خبرن تو تدبيجي ونیاد دبیجی اول ده تا و بحثی تو نزانی تا چه علم و ونیا وام مسائل غالبیه که ربع العالمین گونه حتی به خوش بیان نه بر هند بجی تحور انشالله آن ثبت الاجر انشالله شاء خیره و مینیت حتی حتی حتی مریان نه و بس خدا زانید اول نده چی بجی بجی ان اما دعا عامه تمرد چی بجی نیا به چه دکت به انشالله شاء الله دکت هذا مروه نیا هم تو بخو فیر کین هم بجی ونیا هم جالب جرمنی اول حجت آمد بیشتر الله ما امت یعنی فیر بین یا کفتی اصلا زمان ما كفتي چه شکت دنیا شو اول دانيا یا أفوايا يا حقا يعني أهفنكا حقا وكفتي أسر زماني مروفي مروری فير بي هم مروف فیروی هم چلي كنيش خو فير کنیش نهیلی. مادام بیت سبب هنده كو مروری نقص نقصو كماتي بیته مادام بیت سبب هنده کو عیب عيبك بو رب العالمين بچيت چونك تو بجی یارا خير تو من خوش حس کی ونیا یعنی هک تو حس که معنا هندت ببید یعنی از به منتم و هک تو حس که هک تپیچه بید هک تپیچه نبی لگره اما همو عیب و کماتی نبود که خود به رب العالمینی و مادام ونیا عیب و کیماتیش من خر نقص و کیماتیا ابو چه وی و توحید وی ونیا بلام خوفیش کن جیر باجوه عیب كلمة أو أخفنا رب كما تبرا بما تدبيت بأمكارنا إنين شتم ام دنیا دخو فيها دبیش نه ایکی دی بجی ایکی فلان آخفنی نکن که و جار اف آخفنه درز بس و که عیبه که موتی ناف مجلس داده ترانه بتکن مروف ده محاوله کرد منیا دا مروف کم نبید ناف خلکی دا و آخفنه ده هیدی اما ونیا چه شکتی دانیا او آخفنه کماتی و عیب و رب العالمین تو یا مروف پتر یا رجبی سرنده که چه دو کرد که نه هیدی تو و زمایه خو باکش کرد هم دا خواز رب العالمین که رب العالمین زمایت ما همه باکش کرد الهمو عیبه و کماتیه که چه با رب العالمین تدابیت یانیش بتجناح جناح وخرابي بما صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين